Հակառակորդի շփման գծի հյուսիս-արևելյան եւ հյուսիսային ուղությամբ կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, հյուսիսային ուղությամբ նաեւ ենթափողային նռնականետ։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Սևերուն գաղափար ունի Ստեփանակերտում թեյ խմելու հարցում։ Նոյեմբերի 16-ից 20-ը Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը կանցկացնի 17-րդ համաեվրոպական հերոստամարաթոն։ Այսօր Հադրութի շրջանի Սարիշեն գյուղի ազատագրման օրն է։ Արցախում գործող Վիկի ակումբը 1 տարեկան է։ Լևոն Արոնյանը կմասնակցի Tata Steel շախմատի ģերհզոր մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 75 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1300 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիս-արևելյան եւ հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, հյուսիսային ուղությամբ օգտագործելով նաեւ յենթափողային նռնականետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստ են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտող կողմերի հետ տևական խաղաղություն ձեռք բերելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրնիկը։ Դիվանագետը հույս է հայտնել, որ համանախագահներին կհաջողվի կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը դեկտեմբերին Համբուրգում կայանալիք ԵԱՀԿ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Նրա խոսքով նախատեսվող հանդիպմանը Կողմերը կկարողանան քննարկել հակամարտության կարգավորման ուղղված կարևոր առանցքային հարցեր, մասնավորապես Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված համաձայնությունները ի կատար ածելու առանձնահատկությունները։ Մենք շարունակում ենք աշխատել նախագահների հետ, որ เป զի կազմակերպենք հաջորդ գագաթնաժողովը, ասել է Օրլիկը։ Ադրբեջանի նախագահը Ստեփանակերտում թեախմությանը մասնակցելու 3 շանս ունի։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով շփման գից այցելած Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը Սևերուն գաղափարունի Ստեփանակերտում թեյ խմելու հարցում։ Այդ կապակցությամբ կուզեին հիշեցնել ժամանակի ճշմարտությամբ հաստատված թեյի առակի մասին, որը պետք է յուրացնեն Ադրբեջանի իշխանությունները։ Առաջին հնարավորությունը այն է, ինչ հիմա Բաքվում նստած թեյ խմել եւ Ղարաբաղին շուտապույտ ազատագրում խոստանալ։ Դա կարելի է ասել թեյը պատրանքների քաղցրությամբ։ Երկրորդ Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Ստեփանակերտում դեսպանատուն է բացում, որի բացման արարողության ժամանակ թեյախմություն է կազմակերպում։ Երրորդ հնարավորությունը ռազմագերիների ճամփարում թեյ խմելն է այդ ժամանակ ամեն բան կավարտվի այնպես, ինչպես պիտի ավարտվի։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է հիշի այս առակը եւ ընտրություն կատարի, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայաստանում Իսկանդեր համակարգի ցուցադրումից հետո Ադրբեջանում առաջացած արձագանքը շատ բանի մասին է վկայում։ Նման տեսակետ է հայտնել ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը, մեկտաբանելով այս հարցի հանդեպ ադրբեջանական կողմի չմարող հետաքրքրությունը։ Ակնհայտ է, որ նրանք փորձում են իրենց եւ ուրիշներին ապացուցել, որ Հայաստանը ճունի այդ համակարգը։ Դրա համար գործածվում են բոլոր հավաստի եւ ոչ հավաստի աղբյուրները, նկատել է փորձագետը։ Այդ թեմայով մշտական հրապարակումները ու Իսկանդերների մասին ցանկացած հիշատակումների որոնումները խոսում են ադրբեջանական իշխանական կառույցներում լուրջ անհանգստության մասին։ Մյուս կողմից էլ այդ հրաապարակումների երանգը վկայում է այն մասին, որ փորձում են հասարակությանը վստահեցնել, որ նրանց վախերը անհիմն են։ Նման մոտեցման դեպքում նույնիսկ տեսնելով իսկապես թրջող Իսկանդերի ստվերը Ադրբեջանում կփորձեն համոզել, որ դա թվացել է, ասել է Արկադի Գրիգորյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները նոյեմբերի 14-ին հանրային քննարկումները շարունակել են Մարտակերտ քաղաքում։ Ներկայացնելով համանadrության փոփոխությունների նախագիծը ԼՂՀ նախագահին առընթեր համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ ԼՂՀ արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը եւ ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ Անատոլի Թադևոսյանը ներկաներին բացատրել են համանadrական բարեփոխումների կարեւորությունը, թվարկելով գործող համանadrության նկատմամբ նորի առավելությունները Քննարկման ընթացքում ԼՂՀ նախագահին առընթեր համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները պատասխանել են մասնակիցներին հուզող այլ հարցերի։ Նոյեմբերի 16-ից 20-ը Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը անցկացնում է իր 17-րդ համաեվրոպական հեռախոսամարաթոնը, որին ավանդաբար մասնակցում են նաև Գերմանիայի եւ Շվեյցարիայի տեղական մարմինները։ ԴՐՄՀ-ի հասույթը կողվի ապրիլյան ռազմական գործողությունների արդյունքում Արցախի առավել տուժած համայնքների վերականգնմանը, Սիրիա հայերի օգնությանը, Հայաստանի Տավուշի մարզում իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի շարունակական զարգացմանը։ Հունաստանի տեղական մարմինն էլ դրամահավաքին կմիանա նոյեմբերի 19-ից 20-ը Աթենքում անցկացվելիք հերրախոսամարաթոնով եւ ստացված հասույթով կհամաֆինանսավորի Արցախի Քարին տակյուղի մանկապարտեզի կառուցումը։ Արդեն 17 տարի է հայկական համայնքներ ունեցող եվրոպական որոշ երկրներ իրենց համայնքներում հանգանակությունները իրականացնում են դրամահավաքի այս եղանակով, որը տարեց տարի նոր նվիրատուններ է ներգրավում եւ ավելի մեծ հասույթ ապահովում։ Ուշագրավ է, որ հերախոսամարաթոնների կամավորականների շարքում կան բազմաթիվ այլազգինդեր, որոնց մասնակցությունը արդեն իսկ վկայում է դրամահավաքի աճող հեղինակության մասին։ Այսօր Հադրութի շրջանի Սարինշեն գյուղի ազատագրման օրն է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 1991 թվականի նոյեմբերի 15-ին ազատագրվեց Սարինշեն գյուղը, որը հնարավորություն տվեց ստեղծված համավարական ջոկատներին հսկողության տակ պահելու ծամջեր քարագլուխ Խանջաձոր գյուղերը։ Եվ ահա հիշողության այդ օրը վաղ առավոտյան գյուղային հավաքվել մոտակա գյուղերի բնակիչներ, համայնքների ղեկավարներ, շրջվարչակազմի պատասխանատուներ, դպրոցականներ, ծաղիկներ գրվել գյուղում կանգնեցված ազատամարտիկների հուշարձանին։ Հարգանքի տուր մատուցրեց նրանց պայծառ հիշատակին։ Ազատամարտիկներ, որոնք ակտիվ դեր են խաղացել շրջանի պաշտպանության ճշնամու ձեռքում գտնվող հայկական բնակավայրերի ազատագրման գործում։ 1991 թվականի մայիսի 14-ին 15-ին շրջանի հարավային թևի 14 գյուղերի բռնագաղթը բազում խնդիրներ էր առաջացրել։ Դեռ ավելին թուրքազերների ներկայությունը Սարեշենում Օուսարսապի մեջ էր պահում հադրութի Վարդաշատի Թավասերի վանքի ջուղի բնակիչներին։ Սարեշենի ազատագրման ռազմագործողությունը հաջողությունից մեծ ողջունություն էին ստանում մեր տղաները։ Նրանք միամի բան լավ էին երազում՝ ազատագրել բռնագաղթի ենթարկված ջուղերը, բնակչության հետ վերադարձնել եւ շինացնել նրանք։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ասկերանում այսօր հանդիսավորությամբ բացվեց քաղաքային պուրակ։ Միջոցառմանը ներկայ են եղել օրեսդիր եւ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներ, շրջանի վարչակազմի ղեկավարությունը, հյուրեր։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մայրաքաղաքին ամենամոտ շրջկենտրոն Ասկերանում վերջին ամիսները առանձնանում են շնարարական երոզերով։ Փողոցների բարեկարգում, արվեստի դպրոցի վերակառուցում եւ զբոսայգու կառուցում, որի հանդիսավոր բացումն էլ տեղի ունեցավ այսօր։ Առաջին հայացքից ոչ այնքան էական իրողությունը իրականում կտրուկ փոփոխություն է բերելու Ասկերանի բնակիչների, հատկապես երիտասարդների կյանքում։ Ստեղծվել է մի պուրակ, որը առաջկայում կապահովի նաեւ ինտերնետ կապով ինչը ժամանակակից կյանքի անկախտելի մասն է։ Հանդիսավորը բացմանը շնորհակալական խոսքի ասել քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, ասկերանում պուրակ կառուցելով նրա նախաձեռնությանը պատրաստակամությամբ աջակցել է կառավարությունը։ Այսօր ասկերանը ունեցավ ժամանակի պահանջների համահունչ զբոսայգի, որը կդառնա յուրօրինակ այցեքարտք ասկերան քաղաքի համար։ Համոզված եմ, որ այն կլինի երիտասարդների հետաքրքիր ժամանցի եւ տարբեր միջոցառումների կազմակերպման վայր։ Ընդամենը 1 տարի քաղաքապետի պաշտոնում Սամվել Աղաջանյանի ծրագրերին շատերը թերահավատությամբ են մոտենում։ Այսօր նա ապացուցեց, որ խոսքի եւ գործի համատեղությունը կամքի դրսեւորում է։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ ծրագիրը դեռ էր մեկնարկել, շատերն էին թերահավատորեն մոտենում նախագծին։ Պաճառը ինչ որ չափով հասկանալի է։ Քանզի եղել են բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնք հայտնեսել չեն իրականացել այս կամ այն պատճառներով։ Իրականություն դարձած նախաձեռնության համար քաղաքապետը շնորհակալություն հայտնեց կառավարությանը անհրաժեշտ միջոցները տրամադրելու համար, քաղաքաշինությանը, կարճ ժամկետներում ասկերանցիներին զբոսայգենը վիրելու համար, մենու ժամանակ կոչ արեց ասկերանցիներին մաքուր պահել ու պահպանել քաղաքի համար ստեղծած Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հայտարարել, որ Ղարաբաղ Ցեդեկով ընկերության տնօրեն Օդավաշյան խոստացել է անվճար Wi-Fi միացնել այս տարածքում։ Մոտ օրերս Wi-Fi-ն էլ աշխատելու։ Ասկերան քաղաքի զբոսայգու հանդիսավոր բացումը ուղեկցվեց համերգով։ Ելույթ ունեցան Ասկերանի դպրոցականները քաղաքային համույթը։ Ամուսան չտնա, մեր ասկերը Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում գործող Վիկի ակումբը հիմնադրվել է 2015 թվականի հոկտեմբերին, այն արդեն 1 տարեկան է։ Ակումբի համակարգող Իրինա Սաֆարյանը ասել է, որ ակումբ կարող են հաճախել բոլոր ցանկացողները առանց տարիքային սահմանափակության։ Ակումբի նպատակն է ԼՂՀ-ի մասին գրել ավելի շատ հոդվածներ, քանի որ Արցախի մասին տեղեկությունները հայկական Վիկիպեդիայում քիչ են։ Հոդվածներ գրելիս օգտվում ենք տարբեր գրքերից՝ հայկական սովետական հանրագիտարանից, պետական պաշտոնական կայքերից, զբոսաշրջության վարչության կողմից տրամադրվող նյութերից։ Մեկ տարվա ընթացքում Վիկի ակումբի անդամներս խմբագրել ենք Լեոյի անի աշխատությունը եւ Արցախի մասին 600 հոդված ընդգծել է Իրինա Սաֆարյանը, հավելելով, որ խմբագրական աշխատանքներին մասնակցում են 77 խմբագիրներ։ Նրա խոսքով առաջիկայում պատրաստվում են Արցախի շրջաններում եւ համայնքներում Վիկի ակումբի նոր մասնաճյուղեր բացել աշակերտների հետ այդ ուղությամբ աշխատանքներ տանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժական համալսարանի հերոստա-ռադիոլրագրության ամբիոնի հերոստա-ռեժիսուրայի եւ մոնտաժի դասախոս Արսեն Արաքելյանը Արցախի Պետական համալսարանի լրագրության բաժնի ուսանողների համար ռեժիսորական դասընթացներ է անցկացնում։ Արցախի Պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ 3 մեկնարկած դասընթացները տևելու են 3 օր։ Արսեն Արաքելյանը նշել է, որ արցախցիների անկոտրում ոգին նրան հին Սպարտան է հիշեցնում։ Շատ հաճելի է, որ անպարտելի մարդու տեսակը տեսնում եմ նաև լսարանում, ուսանողների մեջ։ Նրանց հետ շփումը շատ բան է տալիս ինձ։ Դասընթացների ընթացքում ուսանողներին փորձում եմ սովորեցնել լրագրության նրբությունները, լրագրողի եւ ռեժիսորի համատեղ աշխատելու հմտությունները, ասել է Արսեն Արաքելյանը։ Հայաստանյան կրկա դեղագործական ընկերությունը Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում կազմակերպել է պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորների երկարատև կիրառում ենթադրություններ եւ իրականություն թեմայով դասախոսություն, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Կրկադեղագործական ընկերությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Ընկերությունն ունի 4 մեծ լաբորատորիա։ Կրկայում առկա են 2000-ից ավելի դեղամիջոցների տեսականի։ Դեղորայքը Հայաստան է ներմուծվում մայր գործարանից։ Դեղագործական այս ընկերությունը հաճախակի է լինում Արցախում եւ հանդես գալիս դասախոսություններով։ Ընկերության ներկայացուցիչ Մարիամ Սարիբեկյանի խոսքով ընկերության նպատակն է օգնել Արցախի բժիշկներին, որ เป զի իրենց պրակտիկայում նրանք իրարեն նոր նեղամիջոցներ եւ պայքարեն այն հիվանդությունների դեմ, որոնք արդիական են այսօր Արցախում այն նպատակով ենք, որպիսի կարողանանք, այսպես ասած, օգնել կամ ինչ որ ձև աջակցել բժիշկներին իրենց պրակտիկայում նշանակել այնպիսի պրեպարատներ, որոնք իրենց բախվում են տվյալ խնդիրների հետ, հա, այսօր հենց մեզ խնդիրը, որ այսօր եկել ենք այստեղ, ինչումն է, որ բժիշկներին լուսաբանենք, թե ինչպես կարող են պայքարել ստամոքսային տրակտի արդիական հիվանդությունների նկատմամբ եւ իրենց պրակտիկայում ինչպես կարող են հիվանդներին աջակցել։ Երևանի պետական վշկական համալսարանի դասախոս Մանիկ Քեմիլյանը նշեց, որ ստամոքսի բարձր թվայնությունը լայն տարածում ունի եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, որի բուժման համար տարբեր դեղամիջոցներ են առաջարկվում։ Գրկա ընկերությունը ներկայացնում է ընկերության նոր դեղամիջոցները, որոնք ավելի արդիական են ու անվնաս բժշկության ոլորտում։ Վանդությունները, որի մասին կասեմ, շատ տարածված են ընդհանրապես ազգաբնակչությունում եւ այսօր մենք խոսելու ենք այդ հիվանդության հիմնական բուժիչ դեղորայքի երկարատև կիրառման հնարավոր բարձությունների եւ իրական պատկերի մասին, այսինքն ինչքան անվտանգ է երկարատև կիրառել նման դեղամիջոցները, ինչ մտավախություններ կան դրանց երկարատև կիրառման ժամանակ եւ ինչպես է այդ մտավախություններին պատասխանում այսօրվա ապացուցողական բժշկությունը, այսինքն դրանք իրական են արդյոք թե ոչ։ Կրկադեղագործական ընկերության դեղորայքի անվտանգությունը հասարակության կողմից վստահության է արժանացել, հավաստիացնում է ընկերության մենեջերը։ Դեղագործական ընկերությունն արտադրում է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան դեղամիջոցներ, որոնք ներկայացված են հասանելի գներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար 2017 թվականի հունվարին Հոլանդիայում կմեկնարկի Tata Steel շախմատի գերհզոր մրցաշարը, որին կմասնակցի նաև հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը։ Մրցաշարը տեղի կունենա հունվարի 13-ից 29-ը։ Նոյեմբերի 17-ից 27-ը Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում տեղի կունենա Բրոնսկամարտի աշխարհի երիտասարդների առաջնությունը։ Հայաստանի երիտասարդների հավաքականը ավակ մարզիչ Վազգեն Բադալյանի գլխավորությամբ մեկնել է մրցավայր։ Նոյեմբերի 17-ին տեղի կունենա առաջնության վիճակահանությունն ու կշռման արարողությունը։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ տեղուններ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։